Beliting Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh saudara Harno yang berada di Jander. Cerita iki diwiwiti rikolo alas dan resik gung liwang liwung peteng dedet kalimengan gandeng kahanan tahun wolu waktu iku alas mengkono isih peteng dedet akeh kayune sing gede-gede wis dadi kebiasaan warga kono uga termasuk aku yen wayah wengi golek pangan kanti kang sinebut belandong waktu iku aku budal ning alas jam rolas wengi lumaku ing kidul hmm. alas dander lumebuing petak kecamatan bubulan lumaku wiwit tekan ngomah nganti tekan panggonan gunung kumblandong ora ana kedadian apa-apa gandeng wis tak wengi biasa jenenge blandong karo kanca-kanca wektu wis arep ngrubuhke sing jenenge kayu jati dilalah kayu jati sing tak graji iku karo bolo-bolo jebule ora iso rubuh ning kedadian kaya ngene iki wis srek tak alami banjur aku ya ora wedi marang kahanan sing kaya mengkono kuwi ning bareng jati sing tak ketok kuwi mau tak rubuhke kanthi tak jontong utawa suruh nganggo tangan yo ora gelem rubuh nang jerone ati ana pitakon janjane iki jati apa lan apa sing nunggoni jati iki tenger-tenger aku yen kelingan kahanan kui. Gandeng wektu iku, aku lungguh nang isori jati sing arep tak petok sing wis tugel iku ning ragelem rubuh. Dilalah ana angin sing rasane ngadem lumebu ing sakjroning balung sumsum. Kayu sing tak ketok ra rubuh iku mau terak angin meh wae arep ngrubuhi aku banjur aku mencolot supaya ora ketiban kayu gedhe kuwi mau rasane ngati matur nuwun sakuse kayu jati wis rubuh hananging ana kedadian meneh kang meden medeni sakuse aku kudu ngetok utawa kangkaran gegel kayu jatiku wong dhuwure wit kayu jatiku jelala ana jegeg wong kang gedhene ra ukuran Meripate gedhe-gedhe, ulune dawa-dawa jan gegirisi lan medeni, jumblak aku. Ha ha ha rasa gemeter wedi lan redeg jantungku kaya mak mandeg ngerti barang kaya ngono iku ning tak wanek-wanekke gandeng aku ki golek pangan kanggo keluarga banjur tak kongkon nyingkrih ora gelem sing jeneng makhluk goib iku banjur takon nyingkrih ping telu lagi ilang wus ilang banjur aku ngrumat kayu jati sing tak ketok iku mau wis mari banjur lumaku mulih melaku mulih aku ngarep dhewe karo bolo-bolo sing cacahe nenem lagi wae 10 jangkah ngon kulo dilalah ana padang-padang kaya obor mandeg tak kira sing jaga alas kayu tak seleke tak sendekke kayu kanca-kanca padha mandeg lan dilalah dikira sing jaga alas bareng saya cedhak saya cedhak kang padang iku ratas sing jenenge kayu akasia kang wis garing jebul iku kaya gundul arek cilik sing ora rambut sirahe mekan murup sing kaya-kaya arep ngemplok menungso <laughs> kakean omong lan ora kakean wektu banjur aku lumayu gandeng wedi marang makhluk iku mau. Ya kuting tim jimat cerita sing tak ke karo konco kanca pemburu misteri. Aku Harno Sokondander. Anda bersama tim jimat.